Tawa capítulo. Dios pa huskan samakuyman yaykunanchikpah promisan kachkaptinga, cuida kusunya, yangañatah mana yaykuchuanchu. mampas Paikunamang hinam, salvakunanchikpah Aling noticiata willawarjanchik. Paykunam ichaqa mana chaskirqachu, uyarisqankuta mana krishankuraiko. Dios Dios y y husqanman yaykunchikña. Paymi nirqa. Piñakuyniypim Samanan Samanankupa husqaymanqa manam yaykunqakuchu. Nispa. Chaywanpas kaipacha pacha unanchasqanmantapunim dios kunaha tukushanya kachkan. Qanchiskaqpun punchaumantan Bibliapi nichkan. Dios mi chawpi Tukuy ima rurasqanmanta samarja, nispa. Huklawpipas nichkantaqmi kainata. Samanankupa mi mana jacucho, nispa. Pasama Diospas samay husqanman yaykuqkunaqa Salvakunan Salvakunankupa allin noticia punta uyarikunam, mana Hankuraiko mana jacucho. Unaiña tiempukuna Dios me situaron kunan David nispa. mi nichirja. Kunan yarich Diospa Amayason uyarichkaspaqa, amayasun y rumiachichikcho. Israel kasta runakunaman Josué samaita chiqui manañachiki huk Dios manchu karja. Dios parunan runankunapaqa mi samana punchaw. Unanchasqankunata mi Dios ruras rurasqankunamanta samarqa. Chaynan paipa ¡Rurainin samayman yaykuqpas, rurayninkunamantaqa samarunña. Dios Diospa jansamay samayman yaykuypi arisunchi! Chaynapi ñawpa tiempupi, mana hina, Mayhampas amaña Dios pa palabranja mi. Inaspapas ati iniyoqmi. Iskay launin espadamantapas asuan si yai yaikun alman kamarajmi Inaspa espiritun chilinan kunata piesankunatawan chilinankunata papas, piensas hankunatawan munapayas kunata Dios Dios patukuy ima unanchas kunaga manam hachu kachkan, tukuy chaykunaqa sutilam kachkan, pa iman mi cuentata sacerdotikunapa jefin Dios pa churin Jesusqa sacerdotikunapa Paijariki kapuachkanchi. mi mi pachamanmi inis Chaynaqa piata Sacerdote Jesús ha, uchaman Jesusqa, huchaman manta liaki llakipayakuqmi. Paypas ñuqanchik hina tukuypi tintasqam karqa, ichaham manam huchalikurqachu. Chaynaha confianzawan ya, tiempo Diosman api, Chaynapi necesitasqanchik panchik llakipayawaspanchik pa.